товарыши браты нашай сёстры отпомсціце за нас біце проклятых фашыстаў каб духу іх не было на нашай зямлі мы паміраем з верай в перамогу за радзіму за партыю нашу за народ не ўсё безумоўна далося яму сказаць яны білі яго шматгалосым гоманам глушылі яго словы але ён крыкнул менавіта гэтыя словы я пачуў іх сэрцам яшчэ ўбачыў як да машыны подбег лучынскі доўгі сутулы гэты панок подлы нацыяналіст заўсёды хадзіў з нагайкай войт прыслужнік ён ударыў гэтай нагайкай паула па твары на заварушыўся натоўп загаласілі жанчыны я не помню что я зрабіў застагнаў заскрыгатаў зубами лехіндаль схапіў мяне за руку і поцягнуў ад акна адыдзі дурань ідыё ты чуеш пачуюць Ён лаяўся па-расейску па-нямецку. У яго выцягнуўся, пабялеў твары дзіл натрэслася барада. Я адпіхнуў яго. Але ў гэты міг, калі я адвярнуўся, Паўла павесілі. Машына адышла і цела яго. Сутаргава курчылася ў паветры павел паша друг ты мой дарагі ні да каго здаецца я не меў такой любові як да цябе вясёлы ясны сардэчны чалавек жудасна захаладала ў мяне ўсярэдзіне быццам спынілася кроў і астылі думкі. Яны сталі цвярозыя, холодныя, жорсткія. І адразу прыйшло непахіснае рашэнне. Цяпер я ведаў, што мне рабіць, Я не выратую вас цяпер сябры мае, Бо адзін без зброі перад такой зграяе шалелых ад крыві сабак, Але я буду помсціць, помсціць. І першая кара будзе таму, каму вы калектыўна вынеслі прысуд. Лучынскі памрэ сёння. Сёння відаць я падумаў у голас, бо хіндель спытаўся, што сёння. Не не адказаў. Яму зрабілася блага, ён пачаў ванітаваць, узваліўшыся на пісьмовы стол, я застаўся каля акна адзін. Вось ужо повесілі другога чалавека, трэцяй была дзяўчына, партызанская сувязная надзя Кузьменка. Пасля я даведаўся, яе арыштавалі на дарозе, знайшоўшы ў кошыку пад грыбамі міну. Яна крычала пракляцці катам. Натоўп маўчаў. Натоўп, напэўна, застыў як і я. Кожны чалавек у гэты міг да нечага рыхтаваў сябе, прымаў рашэнне. Здавалася, што жудасная машына карнікаў запрацавала без перашкод по дэталёва прадуманаму д'ябальскаму плану. Чарговую ахвяру дужыя гестапаўцы хапалі пад рукі, падымалі ў кузаў, грузавік падыходзіў пад шыбеніцу, кату скідваў пятлю на шыю, машына адыходзіла, паварочвалася, хутка, спрытна механізавана, начальства і варта заспакоіліся адзін з афіцэраў пачаў рабіць фотаздымкі. І раптам адбылося нечаканае. І для нас і для фашыстаў. На царкве зазванілі званы. Вось на гэтай царкве, што на плошчы, я не адразу зразумеў, падумаў, што арганізавалі яны дне. Гэта не быў пахавальны бом, не фарс не. На ўсё наваколле загучаў грозны заклік. Званы званілі так, як званілі яны адвечна, калі ішла бяда, На шэсце ворага, наваднення, пажар, званы клікалі, падымайся народ, падымайся народ. и люди подняли головы. Натолп як бы вырос, а катынь спалохана заметусіліся. Нешта крычалі бругеры шмід, Лучынскі кінуўся да царквы, за ім гестапаўцы, зброня транспарёра пачалі біць з кулямёта па званіцы, званы ўсё клікалі падымайся народ падымайся народ не ведаю і цяпер не ведаю праз гэта ці так было задумано але пакаранне спынілі повесілі 11 а шыбеніцы три засталіся пустыя. Астатніх арыштаваных адвезлі назад у турму. Большасць з іх у хуткім часе расстралялі. Калі чалавека, які званіў, забілі, званы доўга яшчэ грозна гудзелі так моцна ён расхістаў іх. Чалавеку было 76 год. Стары, глухі, адзінокі званар, Кузьма Ягоровіч сарока. Як ён трапіў на званіцу, знарок, выпадкова але безумоўна одно убачыў я натуль як караюць прышельцы наших людзей і не вытрываў ведаў что ідзе на смерть пайшоў без страху потым як яны стралялі там на званіцы як пачалі сціхаць бомбы Я зразумеў, што чалавека забілі. Але зразумеў другое галоўнае, што ён свядома ішоў на гэта. Помню, я пашкадаваў, што гэты невядомы змагар не зацягнуў туды кулямёт адных званоў мало. У мяне по крайней меры будзе пісталлет і граната. Але яны былі схаваны на кватэры. Калі плошча апусцела, я пайшоў на кватэру. Па горадзе ўсюды патрулі, паліца і гестапа. Яны тройчы спынялі мяне і правяралі дакументы. Ліза кінулася насустрач устрывожаная, і радостная я ўсе вочы праглядела чаму так позна кажуць людзей вешалі у гэты момант упершыню за той дзень апанавала слабасць самлелі ногі я знясілена опусціўся на канапу відаць збялеў что с тобой повесілі паула сказаў я і заплакаў яна ведала паула ён заходзіў раней ёй падабалася што я сябрую з такім чалавекам інтэлігентным разумным служачым управы Цяжка сказаць чаму я даверыўся ёй у той момант бываюць душэўныя рухі, якія немагчыма растлумачыць. Жанчына ў той міг відаць шмат, што зразумела, бо заціснула рот далонямі. Потым глянула ў вокны, зачыніла на кручок дзверы і ні пра што больш не запытала знікла напэўна яе надзея зрабіць мяне мужам яна адразу пастарэла асунулася шчыра засмуцілася калі я адмовіўся ад снедання Я таксама больш нічога не тлумачыў ёю надзеў лепшы касцюм, дастаў стайніка пісталлет і гранату. Яна спытала: « Ты больш не вернешся? Не ведаю. Не адказаў шчыра. Хіба я мог ведаць, што са мной будзе. Яна, поцалавала мяне. Будь асцярожны, кузя. Ведай, табе ёсць куды вярнуцца. План быў просты. Все робіцца простым, калі чалавек перастае думаць пра сябе, пра жыццё, калі галоўнае дасягненне мэты. паліцыя размяшчалася ў асобным двухпавярховым будынку насупраць управы я мог пайсці просто туды але я пайшоў на плошчу пустую і жудасную той дзень ветер холодны асенні ветер пагойдваў целы павешаных і вяроўкі на трох шыбеніцах Для кого яны пакінуты? Не мяне жывым фашысты не возьмуць. Я развітаўся з таварышамі, стаў насупраць Паўла крокаў за 20 бліжэй, вартавы не падпусціў. На паўлаву шыю была накінута яшчэ адна пятля, павешчана павешана дошчачка з надпісам Я кіраваў банда, якая забівала нямецкіх солдат. Надзе Кузьменка яны напісалі: Я ўзрывала нямецкія шалоны. Увогуле яны пускалі паглядзець на весельнікаў. Для гэтага пакараных пакінулі на шыбеніцах, каб устрашыць гараджан. Лес стаяў, Мабыць, занадта доўга, бо вартавы раптам пагрозіў мне аўтаматам і закрычаў, каб я праходзіў. Чого добрага яшчэ стрэліць? Што ім значыла забіць аднаго чалавека? А мне паміраць так недарэчна. Нельга, Таму я паслух мяна адышоў, развітаўшыся з паулам з таварышамі, якіх я не ведаў пры жыцці, але смерть іх зарадніла нас. Вартавы паліцай ведаў мяне, я сказаў яму, што хачу паступіць да іх на службу. Ён узрадаваўся: давай, такія хлопцы нам цяпер вояк патрэбны, начальнік у сябе толькі што прайшоў. Але сакратарка перакладчыца затрымала мяне. Эту асобу я таксама ведаў. Павел хадзіў з ёй нават разы два ў кіно, каб выведаць, чым я надыха і заключыў дрэнь полная. Яна сказала, што ў спадара лучынскага важная нарада і наўрад ці прыме ён мяне. Я адказаў, што ў мяне пільная справа, якая хачу паступіць у паліцыю. Яна паглядзела на мяне зацікаўлена, і больш прыветліва. О, тады пачакайце. Здраднікам падабалася, калі іх большала. Магчыма, кожнага з іх цешыла думка, не я адзін. Сакратарка была стройная брунетка гадоў 25, але са стомленым ад бяссонных начэй тварам распусніцы ды мабыць траплялі ёй в апошні час мужчыны подношаныя тыпу лучынскага бо калі яна бліжэй агледзела мяне і подумала что я буду служыць побач у яе юрліва заблішчалі вочы яна пачала заляцацца мне зрабілася агідна я думаў пра помсту ішоў на смерть а тут трэба было на сушить зубы говорит черт ведая про что хотелось стукнуть е есть пистолет а потым тых усіх что за дзвярами абабітыми жоўтым дарматином сакратарка сказала мне кто там заступца и следчы не раней трэба их у меня не хапала силы чакать я подняўся и наблизіўся до дзвярэй але яна загарадила дорогу аўчарка пільна сцерагла свайго гаспадара. Ты нецярплівы. Але начальнік не любіць май на ўвазе. Яна наступала на мяне і адціскала ад дзвярэй. На маё шчасце халуі хутка выйшлі. Яны шапталі нешта адзін аднаму на вуха і задаволена ўсміхаліся лысы намеснік начальніка паліцыі левашоў шчыпнуў сакратарку за мяккае месца кіўнуў на мяне ці не хахаля ты такога знайшла мура у гэтага ёсць <clears throat> брандсбойт яны цынічна зарагаталі нахабнікі сказала яна ўслед ім як бы апраўдваючыся перада мной і пайшла ў кабінет, каб далажыць пра мяне. Выйшла не хутка. Ці можа мне так здалося, цягнуліся хвіліны, помню, што я раптам захваляваўся, пачуў, як грукае сэрца яшчэ міг адзін міхы я ад помшчу запаўла за таварышаў. дзверы адчыніліся, яна мура сказала: прахадзі і прапустила мяне. Я зачыніў за сабой дзверы асцярожна, быццам яны былі з танюсенькага шкла. Ступаў па дыванновай дарожцы на пальчыках, пачціва і ціха, каб не спужаць звера. Круціў у руках шапку, лушчынскі глянуў насцярожана, трымаючы руку пад сталом. Можа, на кнопцы званка ці на пісталеце. Але пазнаў мяне, Ён інспектаваў пажарную разоў колькі з'яўляўся на пажары і заспакой супакоіўся. Паклаў абедзве рукі на паліраваны стол двухметровай даўжыні, як бы абняў гэты сімвал сваёй улады. Выпрастаўся ў высокім крэсле, сядзеў як на троне, Яны все ігралі, гэтыя мізэрныя пустыя людзі, здраднікі ўяўлялі сябе фюрэрамі і былі такімі ж бяздарнымі акторамі, як і гітлер. Я спыніўся крокі за три ад стола ў пачцівай паставе. Я загадваў сабе не выдаць ніводным рухам не выдаць сябе. Хоць і марудзіць нельга было, мог зайсці хто-небудзь з паліцаю. Дык, кажаш, хочаш перайсці ў паліцыю? Чаму? Пажарная тая ж паліцыя, і нам патрэбны там адданыя людзі хачу помсціць за бацькоў пан начальнік кузьмак лешч сын раскулачанага у паліцаі у паліцыі былі мае анкеты лушчынскі крыво усміхнуўся мы нікому не помсцім мы будуем новую беларусь Пры гэтых словах ён адсунуў на гайку, якая ляжала на стале каля правай рукі. Я меўся застрэліць яго ва ўпор, а таму глядзеў толькі на вузкі твар, на лоб у кароне прыгожых пасівелых валасоў. Я цэліўся, выбіраючы момант і раптам нагайка. Тая, якой ён ударыў Паула. Адной гэтай дэталі было даволі, каб маланкава змяніўся план. Я скочыў да стола, я кінуў цераз стол усю сілу свайго цела, каб ён не паспеў націснуць кнопку, ударыў кулаком так, у пераносіцу. Ударыў так, што пасля ў мяне было запаленне над косніцы указальнага пальца. Я схапіў на гайку, накінуў скураную пляценку яму на шыю, што я сілы рвануў за канцы за тоўсты абглянцаваны з рамянчыкам і тонкі з мяцёлкай калючых дроцікаў. Хруснулі шыйныя храшчы. Спадар Лучынскі вываліў ненатуральна доўгі язык, вылезлі з арбіт вочы. Я падсунуў крэсла да сцяны, каб цела не ўпала і не нарабіла грукату, было брыдка і пагана. Ніколі яшчэ не выконваў прысуд такім чынам. Звычайна страляў ці кідаў гранату. Але ўсведамленне, што я выканаў справядлівы прысуд, адплаціў за смерць таварышаў дзень іх пакарання, дало новыя сілы, новы імпульс жыцця і барацьбы не цяпер не хацелася паміраць я скочыў да дзвярэй ці не ідзе хто за шклянымі дзвярамі прыглушана стукала машынка ціха вярнуўся да стола і на нейкім нямецкім цыркуляры буйна напісаў гэта першы акт помсты запавешаных дрыжыце каты смерть з драднікам выйшаўшы зачыніў дзверы за сабой гэтак жа ціха асцярожная кай тады калі заходзіў кабінет мора усміхнулася мне дамовіўся о да нас ці на ўчастак да вас да заўтра да заўтра задаволена развіталася яна на але ў доўгім і пустым калідоры з'явілася жаданне пабегчы я ледь стрымаў сябе дайшоў да лесвіцы учапіўся рукою пару у поручні зноў такі прымусіў сябе сысці з другога паверха не спяшаючыся вартавы таксама спытаў узял але з цябе куш пакуль што цыгарету у Я памацаў пісталлет і гранату. Цыгарет не было. Аддаў моры, прыгадалася, што яна паліла, калі я выходзіў. Уго! Хутка ты знаёмішся зарагатаў вартавы. Але заўтра з пустымі кішэнямі не прыходзь у нас э, свае законы. Ведаю а сам лавіў кожны гук ці няма трывогі по вуліцы я пайшоў шпарка накіраваўся на савецкую спадзяваўся што на цэнтральнай будуць людзі я схаваюся сярод іх і здолею перабрацца ў залінейны раён а там некалькі явак я паспеў выйсці на савецкую але ў той дзень яна была бязлюдная рэдкія прахожы і то відаць большасць агенты ў цывільным і там Тут мяне дагнала трывога. Гукі е даляцелі не з паліцыі, з гестапа, ажно з паркавай. Зараўлі сірэны і маторы, загаўкалі аўчаркі, вуліца ў міг яшчэ больш апусцела. Нават агенты, відаць, кінуліся да тэлефону, каб даведацца, што здарылася, атрымаць указанні. Я не паскорыў хаду, каб не выдаць сябе але імкнуўся хутчэй дасягнуць разбуранага памдзіроўкай квартала, каб схавацца ў руінах і раптам бывают жа стрэчы насустрач лодке у вопратцы рабочага. Я зрабіў выгляд, што не пазнаў яго і прайшоў мімо, але інстынкт вопытнага агента і безумоўна падазронасць якую ён меў на мяне ўвесь час прымусілі яго дзейнічаць стой руки ўверх у гэты раз ён крыкнуў на чысцейшай расейскай мове я павярнуўся подняў руки але с правай вылетела лімонка я паспеў убачыць як лодкі кінуўся в акно майстэрні па рамонту гадзіннікаў раней чым грымнуў выбух цынкнула вітрыннае шкло а Я схаваўся ад узрыву нішу замураваных дзвярэй, а потым кінуўся ўніз, звярнуў першы праезд і пайшоў па задворках, Я ішоў назад, паўз двор у правы амаль паў самую паліцыю, дзе стаяў гоман галасоў. Па шуму матораў, брэху сабак лёгка было здагадацца, што гестапаўцы абкружаюць кварталы па той бок савецкай кварталы руін. І аднак, Я шкадаваў, што не перасек галоўную магістраль. Там быў увесь горад разбураны цэлы. Там жылі нашы людзі, адтуль быў выхад у поле ў лес, а тут я быў заціснуты, У невялікім раёне паміж цэнтральнай вуліцы, якую цяпер ужо не перайсці і ракой, за якую таксама не перабрацца, уздоўж вуліцы управа паліцыі, правей казармы з зондаркаманды, над ракой элеватар, прыстань са складамі на беразе, вартавыя вышкі, агнявыя кропкі, паміж гэтым некалькі ціхіх вуліц, да якіх не дайшоў пажар, і дзе заставаліся жыць нашы людзі наши а ці ўсе наши гэта своеасаблівы раён да рэвалюцыйнай забудовы сяліліся тут пры цару галоўным чынам чыноўнікі пасля рэвалюцыі шмат якія дамы былі нацыяналізаваны сталі камунальнымі але больш за ўсё эвакуіравалася ў пачатку войныны Менавіта з гэтых камунальных кватэр, рабочыя, савецкія служачыя. А хто застаўся, Не ўсе яны відаць нашы. Акрамя таго, я ведаў, што тут кватаруе многа немцаў, офіцеры, камерсанты. Праўда, была ў мяне перавага. Я выдатна ведаў гэты раён. Не толькі кожны завулак, але кожны дом і сад я жыў тут калі вучыўся ў медвучылішчы в один міг я ўзважыўся мінус і плюс і тут жа выявіў яшчэ один мінус я быў ранены асколкам уласнай гранаты ніша не схавала мяне ўсяго і асколак пацэліў нагу во сюды я нават намацаў яго штаніна набрыняла крывёю рана не цяжкая але па по крывавым следзе лёгка ідуць аўчаркі. Таму я мусіў спусціцца ў склеп разбуранай крамы, падраць споднюю кашулю, перавязаць нагу. Патраціў некалькі хвілін. За гэты час пачалі абкружаць раён узрыву. Цяпер ужо не толькі шум мотацыклаў, але і нямецкія каманды далеталі да мяне. Мабыць, упэўненыя, што я нікуды не дзенуся, немцы здавалася, не вельмі ўжо спяшаліся. У невялікіх руінах таго раёна схавацца нельга, я добро разумеў, трэба выходзіць. І я выйшаў у пушкінскі завулак, рушыў да ракі, схаваць могуць толькі людзі, савецкія людзі. Я зазіраў у вокны драўляных дамоў, я ведаў гэтыя дамы, але, не ведаў людзей. Жыдоўская сям'я, дзе я кватараваў, эвакуіравалася. Другіх знаёмых тут не было. Якія знаёмыя ў студэнта. Прайшла мімо добра апранутая жанчына, гледзела мяне залішне зацікаўлена. Што прыцягнула яе ўвагу. Я намагаўся не кульгаць, закрываў рукой прабітую палу пінжака, З двары выбег офіцер на хаду, зашпіляючы гузікі. Я сціснуў ручку пісталета. Але немец не зачапіў мяне, глянуў абыякава і пабег у бок цэнтра. Мабыць, яго выклікалі па трывозе. Я звярнуў у вузкі безыменны завулак, па якім некалі хадзіў да ракі. Можа, і цяпер спусціцца да ракі паспрабаваць пераплыць яе, Але на тым беразе бязлесны луг кожны, хто з'яўляецца там бярэцца на мушкі кулямётаў. Не ратунак можа быць толькі в адным з гэтых дамовалі ў якім. Аўчаркі брахалі ўжо недзе каля ўправы. Калі натрапілі на след, яны будуць тут цераз две-тры хвіліны нельга марудзіць і азірнуўся, і ўбачыў дом, у які мяне пацягнула нейкае асаблівае чуццё. Такія моманты з'яўляюцца інтуіцыя, якая вядзе беспамылкова. Дом гэты стаяў не ўрад з іншымі дамамі, а ў глыбіні да добрага саду прыгожы асабняк аднойчы аднойчы я быў гэтым доме прыходзіў здаваць экзамен гаспадару яго доктару савічу савіч той савіч не вытрымаў і выказаў сваё здзіўленне шыковіч але той савіч пра якога гукан з тваёй дапамогай піша як пра здраднікам той савіч які супрацоўнічаў з немцамі узначальваў аддзелу права якому фашысты арганізавалі пышнае пахаванне тысяча і одна ноч і ты пайшоў у гэты дом але сігануў цераз паркан пераканаўшыся што завула пусты безумоўна я рызыкаваў я ведаў хто такі савіч больш таго Я ведаў, што ў доме кватаруе лекар нямецкага шпіталя. Што ж, памираць дык з музыкай чорт возьми. Я ішоў ужо ў той дзень раз на смерть. Яна дала адтэрміноўку. І калі не было іншага выйсця, калі любы варыянт даваў яшчэ менш шанцаў, Але акрамя ўсяго была нейкая інтуіцыя, была вера, у гэтага чалавека ў сцяпана савіча я ведаў не савіча здрадніка а савіча лекара буйнейшага інфекцыяніста бесстрашнага чалавека які за 40 год лекарскай дзейнасці патушыў десяткі эпідэмій яго паважалі ў горадзе неўжо такі чалавек мог прадацца по зваліўшыся ў чужы сад як з неба я спалохаў мілую істоту яна карміла трусікаў клеткі з трусамі стаялі паўз паркан у два паверхі я пазнаў дзяўчыну дачка савіча калі мы прыходзілі да хворага доктара здаваць экзамен па інфекцыйных хваробах яна падлетак школьніца падавала нам чай доктар знаёмячы нас з ёй сказаў: гэта моя гаспадыня. Але імя яе за тры гады я безумоўна забыўся. Яна войкнула, потым сурова спытала, што вам трэба, хто вы? Цішэй шыкнуў я. Я друг тых, каго сёння павесілі. Павесілі, А каго павесілі, я ўзлаваўся калі ідзе такая вайна калі што хвіліны гінуць людзі жывуць оказывается вось і так за высокім парканам у добрым садзе кормяць трусікаў жаруць трусяціну і не ведаюць што робіцца навокал людзей якія не сагнулі спіны чуеце аплава схавайте мяне узлаваны я не прасіў у загадваў. І яна зразумела. Схапіла мяне за руку і шпарка пабегла дадому ў калідоры спынілася задыханая узбуджаная куды ж вас хаваць под кухні ёсць пограб хочаце туды я поверыў яе шчырасці цалкам даверыўся ёй але на парозе кухня она спынілася перадумала не ў пограб дрэнна На другім паверсе пакоя нямецкага лекара пана грота ён кватаруе ў нас я зачыню вас у яго пакоях добра я згадзіўся і на гэта яна збегала некуды вярнулася з ключамі мы падняліся ў мансарду у добра абстаўленыя пакоі пакідаючы мяне на ўсміхнулася ласкава і разгублена я ключа ў мяне няма няхай шукаюць грота у тым пакоі за шафай дзверы на гарышча а там у нас чорт нагу зламае я падзякаву яна зачынила дзверы на ключ але праз хвіліну вярнулася і прашаптала ў замочную шчыліну слухайте вы як вас калі яны ўсё-таки ўварвуцца сюды вы будете э, страляць буду у цвёрдый безлітасна адказаў я у шафе у грота стаіць аўтамат о дзяўчо гэтае было не з баязлівых дарэмна я ў пачатку блага падумаў пра яе з той хвіліны я адчуў да яе павагу безумоўна ўчынкі яе ў той міг маглі быць не ад э, свядомага пераканання, а ад жадання рамантыкі, што ўласціва такому ўзросту, але было бясспрэчна чалавек наш сумленны. Інтуіцыя не падвяла, і гэта радавала. У завулак яны ўскочылі ў той жа міг, як я застаўся адзін у шыкоўнай кватэры нямецкага афіцера. Я ўбачыў іх праз акно гестапаўцаў з сабакамі і паліцаяў. Але я перабольшваў ролю аўчарак. Не такія яны ўжо разумныя, не такія, Ну не такі ў іх тонкі нюх, як пра гэта расказвалі легенды, звычайныя сабакі. Все тры чамусьці кінуліся в адзін двор. Безумоўна, следам за імі туды ўскочыла ўся зграя гестапаўцаў і паліцаю пачаўся в обыск пошукі ў тым доме занялі хвілін 10. Потым з'явілася тая модна апранутая жанчына, якую я сустрэў. Я пазнаў яе нават з такой адлегласці. Яна показала гестапаўцам на гэты безыменны завулак. У мяне ёкнуло сэрца. Няўжо яна бачыла, як я пераскочыў цераз паркант? Гестапаўцы кінуліся сюды. Я заглянуў у шафу. Сапраўды там стаяў аўтамат. Я не адважыўся набліжацца да акна, каб сачыць за імі маглі ўбачыць. Але вось сабакі загаўкалі, заскуголілі каля таго месца, дзе я пераскочыў паркан. Начыцца напалі на след, я дастаў аўтамат. І раптам У садзе пачаўся дзікі вэрхал. Вой, брэх, піс, крык. Я жахнуўся. Няўжо яны кінуліся на маю ўратавальніцу. Яна датыкалася да мяне, брала за руку, забыўшыся на небяспеку, я наблізіўся да акна і убачыў: А ў чаркі рвалі трусоў. Ты ведаеш, что зрабіла гэтае дзяўчо не кожны вопытны подпольшчык мог бы дадумацца яна выпустила трусоў больш того яна забіла аднаго і кінула на сцежку каля таго месца дзе я пералез паркан раз'юшаныя голодныя сабакі учуўшы пах крыве шалелі Гестапаўцы не маглі іх стрымаць, дзве аўчаркі пераскочылі паркан і, убачыўшы трусоў, пагналіся за імі, а ў фортку грукалі гестапаўцы. Гаспадыня спалоханым голасам крычала з ганка: « Я баюся ваших сабак, я, я баюся ваших сабак. Відаць, нехта з гестапаўцаў пералез і адчыніў калітку. Тады яна закричала оборана панове панове что вы робіце гэта трусы пана грота хірурга шпіталя пана грота яго трусы Боже мой что мне скажа пан грот Сабак нарэшце ўгаманілі, цяпер яны толькі гарчалі, даядаючы трусяціну. Яе спыталі ветліва: « Скажыце, Фрэйлен сюды ніхто не заходзіў она ўсхліпнула трусы пана грота гэта дом доктара савіча і у нас кватаруе пан грот хірург шпіталя естстапавец ці магчыма паліцай паўтарыў пытанне па-расейску у нас заўсёды зачынена фортка у тату пагражаюць что яго заб'юць за тое что ён служыць у немцаў я казала яму навошта яму служыць ён мог прымаць хворых дома як доктар грайпінер у грайпінера хутка будзе свая клініка тату сапраўды могуць забыць нішчо ой ой ой ой няшчасныя трусікі что скажа пан грот Яна іграла наіўную дурную дзяўчынку, але гестапаўцам не было калі слухаць е был батню старэйшы за камандаў пашукаць яны зайшлі ў дом сабакі не пайшлі бо іх цікавілі больш трусы а не мой след ды я следу як я пасля даведаўся нічого не засталося это дзяўчынка зрабіла яшчэ адзін на дзіва хітры ход яна паспела працерці ганак і падлогу ў калідоры растворам фармаліну спакоіў першага паверха далятаў до мяне гул галасоў але слоў нельга было разабраць потым я пачуў іх крокі по лесвіцы яе голас там жыве панрот але ён не пакідае ключа ён не верыць что я магу пільнаваць дом вы можете безумоўна паламаць дзверы вы падушылі яго трусікавалі што скажа панрот у ведаайте давайте э, лепш я позвоню яму няхай ён привязе ключы ён хутка у яго свая машина тады вы самі растлумачыце яму что гэта ваши сабаки подушылі его трусоў каб ён не думаў что я не ўпільнавала но ну і знайшоў сабе трашчотку гэты грот сказаў один гестапаец націскаючы на ручку дзвярэй другі недзе ўнізе засмяяўся на Ну так яна нічога, маладзенькая, ножкі стройная.